Agur entzuleak. Astapenean momentu untan eta dutan kesua aipatzea pentsatua nuen. Baina bai bera eta bai nere kesua bulta batentzat hor direnez, nere ustea ondoko aldi batera uzten dute. Ez aldi untan nahiago dut FNSua aipatu. Frantzia mailako laborari sendikat nagusiak bere dakaritza aldatu du. Arno Huzo hautatu dute. Agrobiznez karikatura bat da baina ez egingarria. Zerealista, mene luar departamentukoa, bizpeiru etxalderen jabe, eundaka hektara lur bere ganatzen ditu. Diru publikoa azkar altsatzen du. Horrez gain, avril, avril Sofi Proteol enpresa handiaren nagusia da. Frantzia mailako laugarren agroalimentario talde importanteena. Bere ideiak ezagunak dira eta ahanguragarriak. Ekoizpenak masifikatzearen aldekoa da, mundu mailako merkatuan edatzeko. Logika hortan ideiak argi ditu. Pozoinak erabili, ur estokatze bazinak garatu, OGM berriak onartu eta bar. Lekuko sendikatuko ordezkariek dioten bezala, oraikoaren jahaipena izanen da. Hori bera da lagia. Horiekola, usu pentsako regoiten niz nola azba FNSOa sendikatorek oraino sustengatzaileak ugeiten aldituen eskolegian hemengo laborantza eta hemen plantan ezartzen diren desmartxek, FNSOaren laborantza proiektuarekin hain gutxi dute ikustekorik, beti dudako egoiten Bistan Bistandena logika hortan direnak badira, berekoiak izan tresneria, produksionea edo lurketa utuetan. Beren garapena lehenik zaindu bestetaz asolatu gabe. Baina ezin dira FDSOako laborariak ola kategorizatu laborariak ainitzagoak dira eta usu eskualegian ez gira hain diferenteak. Baina nolaz hain kaltegarri zaukun txendikatu batean sinesten dute. Ideologikoki, ELB eskual gaietaz sobera asolatzen baita. Politikoki, eskuina eta ezkerraren arteko diferentzia markatzeko. Aintzineko belaunaldien pizua, usaiak, segurtamen beharra, menbekotasun kultura. FDSOaren diskurtsuak ere bere eragina badu. Laborantza modelo guziak defendatzen dituztela. Lekukotik ministeritzara tarte mail guziak okupatzen dituztela. Eta nola zez populismo sorta bat. Trabari gabe nahi bezala lanean hartzeko eskubidea dugula laborariek eta gauza geizki doatzalarik estatuak lagundu behar gaituela. Dola urte batzu, hauzo laborari batek FDSUako tisorta bat soinean zuen nun askuntza landierrean salba dezagun idatzia zen. Orain arte bezala segituz ez da behalako. Jakina da, gezurra undiago eta erreskiago sinetsia dela.